kueleza mambo mbalimbali zinakuwa ni fupi lakini inakuwa bila shaka nafia na hii risala mara ya kwanza wakati nimesoma kuna baadhi ya maeneo kwa sababu inawezekana labda tafrighi au mtu amekusanya anawezekana sehemu nyingine shekhe amezungumza kwa maana lakini mara nyingi risala kama hizi tukizisoma napotaka kuzifanyia tarjama ya Kiswahili wa nususi zote alizozitaja lazima nizihakiki kutoka kwenye vitabu vyake vya asli kwamba ziko hivyo kwa sababu mara nyingine shekhe anazungumza kwenye kwa maana kwamba qala ibn Taymiyyah afu anasema wewe utaandika vile alivyosema ibn Taymiyyah lakini ukirudi kwenye kitabu unakuta si nasi kama hivi maneno alivyosema lakini kwa maana kama hii yaliyosema lakini kuna baadhi ya sehemu kuna maneno ya Ibn al-Qayyim katika A'lamul Muwaqqi'in sikuyaona kabisa labda dhaafu ya ilmu na utafiti lakini nikawasiliana na mwenyewe shekhe nikamweleza kwamba hayo maneno msijayaona kabisa kama yako sehemu nyingine atanielekeza lakini kuna maneno mengine katika uh, alamul muwaqqi'in ibn al-qayyim yanafanana na yale aliyosema Sheikh na yale yaliyo katika maandishi mimi nikachukua yale ndo nikayaweka lakini mambo yote nimwambia nikiwasiliana kumwambia Sheikh hata tarjama aliyofanya nimwambia nikamrushia nusha kwamba nimefanya tarjama lakini kuna maneno haya nimerekebisha kwa hiyo ndio maana chini nikaandika kwa maqama bitahdhibi hadhihi risala ma'azu ya aqwali ulama ila makiniha al-asliya ma wad'i ta'liqatin yasira nikaandika hii Abu Halim kwa sababu ya, hilo lakini baada ya kuwa nimemjulisha nani mwenyewe musiki katika katika, katika jambo hilo lakini hiko nilichokifanya katika katika hii risala kwa hiyo kama maneno haya Imam Shatibi hapa ya mwanzo nimeyaweka mimi tu lakini asili ya risala hayako haya كما قال الشاطبي رحمه الله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل hata yakuta huko ndani lakini kama haya nimechagua tu niaweke hapa hapa juu kwa hiyo kuwa kuwa mimi nime nimefanya kitu katika risala hii ni haya niliyoyasema nilicho kifanya naelewana labda kama nimetia shakli pia eh, au bado ile iliyotia shakli ipo katika maandishi lakini kwamba ilipotia shakli fataha kasra inawezekana ni hii au bado ambayo ninayo katika maandishi inawezekana hivyo wallahu almuwaffiq يقول الشيخ حفظه الله تعالى المقدمه مقدمه utangulizi الحمد لله رب العالمين kila sifa njema anastahiki Mola wa walimwengu anastahiki tukisema ni milki wengine wasema kama lamu itafanya istiqaqi au ya milki sawa lakini anastahiki Mola wa walimwengu na kusema sifa njema zote kwa sababu ya alifu na alamu ya kwenye alhamdu kwa maana istighraq ukisema sifa njema zote kila sifa njema ndio wanavyosema kwa maana kwa maana hiyo wassalatu wassalamu na sala na salamu ala khatamin nabiyyin zimshukie mwisho wa manabii raddi kwa qadiania sio tarika qadiania kwamba utume unaendelea na maana ya aya khat, wa khatam nabiyin maana yake ni pambo la mitume kwa sababu khatam ni pete kwa hiyo mtume alikuwa ni pambo tu lakini si mtume wa mwisho lakini tafsiri zote za Qur'ani ukisoma ziko hivyo hata uchukue tafsiri mia ukizoea ziseme hivyo labda labda tafsiri yao ya Kadiani ndio itakuwa ina ina maana hiyo kwamba pambo la la mitume lakini khatamin nabiyyin yeye ni mtume wa mwisho kwa hadithi pia aya iko wazi kadhalika ahadith nyingi za mtume sallallahu alaihi wasallam zinasema hivyo labda mtu kwa ambaye fikra yake imepotoka kuiacha haki anaweza kuwa na shubuhati katika hilo an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la na shahudia wengine wanasema ninakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki إلى الله وحده هل يقوى بكياك لا شريك له هنم شريكا وأشهد أن محمدا لن نشهد لي يقوم محمد عبده نمجواك كيني ردي كوالي أنبو ونفن ينتوم نموابدي ونموابدي ينتوم عبد ينتوم عبد نسيكم تويزا تكسما عبد نمتوم والله سبحانه وتعالى wa rasuluhu na mtume wake ni raddi kwa wale wanaomdharau wakamwona mtume sallallahu alaihi wasallam anafanana na wao suala la kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam binadamu halivuki kwa sababu Qur'ani pia imesema hivyo wala si malaika yani binadamu lakini ni mtume kwa hiyo akizungumzwa kwamba binadamu si kwa maana kumemdharau mtume sallallahu alaihi wasallam binadamu kama walivyokuwa wanadamu wengine walivyo sawa lakini ana daraja ya nini ya unabii manabii wote binadamu tunafahamiana lakini wana daraja ya nini al-anbiya al kwa hiyo watapewa daraja yao waliopewa na nani Allah subhanahu wa ta'ala lakini bila kuchupa kuchupa mipaka katika mpaka wakaabudiwa na wengine wakazungumza maneno mbalimbali kuhusu kuhusu mitume na wala watu wanawaabudia mitume ndio maana katika alqawaid alarba Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhabi kwa sababu ni kitabu amekiandika kwa sababu ya kubainisha shirki ni nini na namna ya kuepusha kujiepusha nayo ndio asili ya kuandika kitabu nafikiri ni msingi wa nne alikuwa anaelezea hili kwamba mtume swalla sallam alipokuja amewakuta watu wanaabudia vitu mbalimbali mbali. lakini wapo waliokuwa wanaabudu al-anbiya wanaabudu Isa unaelewana wapo watu walikuwa wanaabudia manabii na akaleta dalili katika surati al-Maida na kuonyesha siku ya kiyama lanna Allah subhanahu wa ta'ala atafamuliza ya Isa a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min duni Allah kwa hiyo wapo walikuwa wanaabudia manabii wanaabudia malaika Jibril sawa lakini mashia ni maadui Jibril kwa sababu Jibril alituma utume amletee Ali yeye akafanya khiana akampa Muhammad kwa mashia ni maadui naam katika vitabu vyao maadui jibril ni adui yao lakini kwenye bakara man kana aduwa lillahi wa malaikati wa jibril wa mikael fa inna allah aduwwun lilkafirin ni mtu kafir lakini wao wanasema ni adui yao adui yao e, jibril amma ba'du ama baada ya hayo man humus salafu salih ni risala fupi ni kama kutoa ishara lakini ameipangilia vizuri na Sheikh hafidhahullah ta'ala ni nani as-salafu salih likizungumzwa neno as-salafu salih ni akina nani upande wa lugha ya kiarabu kadhalika istilahi inatumika wanavyoarifishwa as-salaf akanukuu maneno katika لسان العربي ابن منذور الافريقي رحمه الله تعالى اسمع السلف في اللغه نينو السلف يعني سين لام نفاء بفتح السين واللام سلف سوء السلف السلف قال ابن منذور رحمه الله والسلف أيضا نا معنى سلف نينو سلف بالبيل من تقدمك نيولي ألي كتنقليا من آبائك كتك زاكو وذوي قرابتك زاكو وكريبو الذين أباء هم فوقك في السن والفضل واو ومكزيدي ويوي ومياك نكو فذيلة kwa hiyo yeye akalifungamanisha neno hili kuwa ni mtu wa karibu yako sawa aliyekutangulia katika miaka na fadhili lakini ni nani ana karaba na wewe linavyotumika yeye amelifunga katika hivyo kwamba waarabu wakitumia kwa mtu ambaye yupo karibu yake ambaye amemtangulia mtu katika fadhila au kwenye kuzaliwa ni salafi wake yule katika katika lugha kwa hiyo katika lisano la arabi mitajwa hivyo lakini pia katika ile tarjama ya Kiswahili mimi nimeandika kuna taarifati nyingine pia za walizotoa wana wachuoni katika upande wa wakielezea maana ya ya as-salaf lakini hapa Sheikh ameitaja hiyo taarifu ya ya Ibn Manthur katika upande wa kilugha ama fil istilahi ama katika istilah maana inayotajwa maulama labda wakiarifisha katika suala la kama vile vitabu vya aqida ikieleza wanavyoelezea suala la kufuata as-salaf wakielezwa ukiachilia maana ya kilugha wanavyoelezwa as-salaf ni akina nani akasema kwamba katika istilahi tamko aliloweka wanachuoni wakiarifisha salaf fataduru kullu taarifati lisalafi zinazunguka taarifu zote za kuelezea salaf haula sahaba kuhusu sahaba utakuwa ni masahaba au sahabati tabiin au masahaba na tabiin au sahabati tabiin wa tabiihim min al-a'imma au itakuwa ni masahaba tabiina na atba'i tabi'in wale waliofuatilia wanafunzi wa masahaba miongoni mwa maimamu wale wakubwa kwa hiyo katika istilahi mitaja kwamba itakuwa inagusa sehemu ngapi tatu kama alimamu Shafi rahimahullahu ta'ala sema as-salaf humu sahaba masalafi ni nani ni masahaba kwa hiyo kuna wengine wanasema as-sahabatu wat-tabi'in atazileta aqwal lakini wengine wakitaja as-salaf wanakusanya karne ngapi tatu bora tengi as-sahaba wat-tabi'un wa atba'u at-tabi'in wote hawa wanaitwa as-salafu as-salih katika wale maimamu wakubwa ambao yani mtu hakutuhumiwa kwa bid'a au akapewa lakabu ambayo ni mbaya akitoa kana kharijian na mfano hivyo mu'tazilian mfano sio hivyo wale maimamu ambao walithibiti katika njia ya sawa qala al-qalshani rahimahullahu ta'ala al-maliki al-qalshani ni Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Maghribi haya nimeandika mimi zikatikini kwenye asili ya risala hakuna hivi amenukuu maneno ya al-Qalshani al-Maliki ambaye ni Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Maghribi Maghribi ni wapi ha Maghribi ni wapi Morocco eh al-Maghribi Al-Qalshani alifariki mwaka 893 Hijria Tunis anasema kwenye kitabu تحرير المقالة السلف السلف الصالح وما ولي تنغليا هم الصدر الأول لوالي واتو ومانزو الراسخون في العلم وليزاما نكببيا كتك علم اختارهم الله تعالى amewachagua wao Allah Ta'ala hali ya kuwa ametukuka lisuhbati nabiyihi ili kusuhubiana na mtume wake ni watu maalumu wale mwanzo wa Uislamu Allah aliwateua wasuhubiane na mtume wake mpaka hapo itakuwa yeye amebakisha neno salafi kwa nani as-sahaba tu ukiangalia fayajibu ittiba'uhum hii ni ziada sasa ya hao salafi kwetu sisi ni nini ni wajibu kuwafuata wao fima naqaluhu katika lile walilolinukuu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam tulifuate waqtifau atharihim na kuiga athari zao fima amiluhu katika lile walilolifanya kwa hiyo walilonukuu katika maneno tulifuate na walioyafanya katika matendo tuwaige ndio natija ya hao as-salaf والاستغفار لهم نكوة نكوتكيه وهم مسامحه لكن تمواجوا كما هو ني الصدر الاول نوال والي واتوا وقال ابن حجر آل بوطامي ده هو ابن حجر ني احمد بن حجر سوي بن حجر العسقلاني هو البوطامي كان قاضيا في قطر الكواني ni katika makazi قطر amefariki mwaka 1433 hii ni 46 Mehran kama miaka 13 ilo iliyopita Ahmad ibn Hajar al-Butani alikuwa kadhi wa nchi ya Qatar amefariki mwaka 2002 mwaka 2002 alikuwa katika madhhabu ya Shi'aria baadaye aka katika madhhabu ya Salaf akaandika na yeye ana maneno anasema almuradu bimadhhabi salaf yalikuwepo kweli watu wengine watu wa bid'a anapinga hakuna yalikuwepo madhhabu ya salaf hivyo hivyo nitajwa katika vitabu yalikuwepo na ndio maana anasema hapa almuradu bimadhhabi salafi makusudio ya madhhabi ya salaf yakielezwa haya ni madhhabi ya salaf ni makana alayhi sahabatu alkiram ما كان عليه الصحابه الكرام ni yale ambayo walikuwa juu yake masahaba wema vile walivyokuwa masahaba wema katika ibada zao mienendo yao miamalati yao vile walivyokuwa ndio inaitwa madhhabu ya nini ya as-salaf ni vile walivyokuwa masahaba masahaba al-kiram wema ridwanullahi alayhi wattabi'una akafuka hiyo na wale wenye kuwafuatia hao wattabi'una lahum biihsanin na wenye kuwafuatia hao ila yaumiddin mpaka siku ya kiyama kwa hiyo ajalifunga neno hilo kwa masahaba peke yake kwamba vile walivyokuwa masahaba na yeyote atakayekuja baada yao akawa kama vile naye pia ataingia katika nini ataingia katika neno hili hata kuwa salaf kwa sababu salaf ni wao lakini wewe utakuwa na nisba salafiyun sawa tumeelewana atakuwa mtu ni nini salafiyun ama salaf ni wale mwanzo kwa hiyo wewe ni salafiyun unajinasibisha na salaf ndo maana yake ana salafiyun mimi ninajinasibisha na nani na salaf au ana salaf salafi ana salaf salafiyun wa hum salaf wao ndo salaf wa nahnu salafiyun sisi ni wenye kujinasibisha na madhehebu yao tumeelewana sasa utapata tuhuma kwamba sasa wewe kama maswahaba utawaweza wapi maswahaba kadha haya ni masala sasa ni upande mwingine kama mtu ataleta masala ya kejeli ndio ataeleze sahaba kupanda basikeli unajua kwamba huyu maskini hayupo kwenye dini huyu yupo katika mambo ya ya mtaani ni kweli linalosema ni sawa hakuna neno e kwa hiyo ndio ataka nini yani eh masahaba kupanda ndege hii ni kweli haikuwepo sasa atapanda vipi na sisi tukieleza swala la dini atuelezi kama hivyo kwamba je masahaba aliwahi kupanda juu ya mti akangusha papai hamna vitu kama hivyo Yaani atuzungumzi hivyo tuzungumzia mfumo mfumo wa dini tunaotekeleza swala zetu saumu zetu ndoa zetu kuacha kwetu kuuza kwetu kuno kwetu haya waislamu hawayawezi kupatia bila kuangalia Qur'an na Sunna na wale watu wa mwanzo sababu waliyafanya mpaka Allah akawaridhia walifanya fanya vipi atuzungumzie masuala ya kilimwengu namna namna yalivyo kwa sababu haya yanategemea mtu alipo mahali na ujuzi wake na zama pia lakini tukizungumza swala la dini na wengine nasema kama mnataka hivyo mubaki na ule uislamu wa zamani ni kweli tulivyo swala ndio hii hii ukitoa salamu unasema astaghfirullah mara tatu ni kweli ndio swala ya zamani swala mpya ni hiyo mnaosema baada ya kutoa salamu alhamdulillah hiyo ndio mpya sasa ambayo sisi tunasema si sawa salafi hakusali hivi kwa dini ya zamani ndio tulionayo kwa maana utaratibu ule wa ibadati na kadha ubaki vile vile suala la kwamba tumeswali kwenye msikiti umpakwa rangi msikiti mwingine una carpet hilo haliharibu mfumo wa ile swala iliyoswaliwa si maana yake hiyo jamaa kwa hiyo asalafi yeye akatanua zaidi kwamba kumbe ni wale watu wa mwanzo walivyokuwa masahaba na mtu yeyote ambaye atafuata utaratibu utaratibu kama huo na yeye atakuwa amejinasibisha katika katika hilo